บุ๊กทูหกสิบหกสเดรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งพ prisvojne zamenice 1ดิฉัน ของดิฉันย a moj สวยดิฉันหากุญแจของดิฉันไม่พบ Я не могу наći мой свой ключ ดิฉันหาตั๋วรถของดิฉันไม่พบ Я не могу наći мою возну карту คุณ ของคุณ ที่ทวย คุณหากุญแจของคุณเจอไหม Jesi li našao svoj, tvoj ključ? คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Jesi li našao svoju, tvoju voznu kartu? เขา ของเขา On njegov คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Знаш li gde je njegov k l j คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Знаш li gde je njegova vozna karta? เธอ ของเธอ Ona njeno เงินของเธอหาย Njen novac je nestao. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย Njena kreditna kartica je takođe nestala. เราของเรา mi naše คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Naš deda je bolestan. คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี Naša baka je bolesna. คุณ หนู ของหนู Vi vaše. เด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน Deco, กเด je ว a ชตาตาเด็กๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน Deco, gde ย e v a ช a m a m